Um, yesterday, I read a letter uh, by a father who wanted to apologize to a young man for not allowing him to marry his daughter. Знаете, вчера я прочитала одно письмо. Э, письмо было написано отцом и адресов... отцом молодой девушки, и адресовано оно было молодому человеку, с которым эта девушка помолвилась. Yes, and he didn't want them to get married. Но отец не хотел, чтобы они поженились. So he's writing a letter of apology. Uh, и вот отец этой девушки пишет письмо э, с извинениями, письмо адресовано этому молодому человеку. Dear Ivan. И письмо звучит так: "Дорогой Ваня". Ну, к примеру, да. I have been unable to sleep since I broke off your engagement to my daughter. С тех пор, как я разорвал твою помолвку с моей дочерью, я не могу спать спокойно. Will you please forgive and forget? простишь ли ты меня и забудешь ли то, что я сотворил тебе? I was much too sensitive about your Mohican haircut. Uh, слишком уж волновал, волновал меня твой хайр. Your tattoos and your pierced nose. Uh, твои татуировки и нос в сережках. I now realize motorcycles aren't really that dangerous. Знаешь, я вот тут подумал и понял, что мотоциклы не такой уж и опасный вид транспорта. And I really should not have reacted that way to the fact that you have never held a job. И, наверное, все-таки не стоило мне так резко реагировать на то, что у тебя никогда в жизни не было работы. I'm also very sure that some other very nice people live under the bridge in the park too. Также я уверен, что наверняка под мостом в саду, там, да, под мостом у реки, где ты живешь, есть и другие прекрасные люди. Sure, my daughter is only 18. Ну, конечно, да, моей дочери всего 18. And she wants to marry you instead of going to MGU on full scholarship. И лучше, наверное, все-таки будет ей выйти замуж за тебя, чем пойти учиться на дневное отделение в МГУ. After all, конце концов, you can't learn everything from life about books. из книжек о жизни все не узнаешь. I sometimes forget how backward I can be. Иногда я забываю о том, насколько я отстал от жизни. I was wrong, I was a fool. Я был неправ, я был дурак. I have now come to my senses, Но and you have my full blessing to marry my daughter. Я образумился и благословляю вас с моей дочерью э, самым обильным отцовским благословением. Sincerely your future father-in-law. Uh, искренне твой будущий тесть. Наверное. PS. Да. Постскриптум. Congratulations on winning the lottery. Поздравляю с тем, что ты выиграл в лотерею. Okay. That hasn't got a whole lot to do with my sermon today. Ну, конечно, не совсем это письмо относится к моей проповеди сегодня. Just a little bit. Ну, немножко, совсем. But немножко. I thought it would be a great one to open today's message with. Но я решил, что все-таки неплохо будет вот такой вот да, шуткой юмора начать сегодняшнюю проповедь. We are a week of and Uh, у нас начинается с вами неделя поста и молитвы. And so I'm on today. И я сегодня буду проповедовать о молитве. Um, some studies show that the average Christian prays about five minutes a day. Э, некоторые исследования, проведенные, показывают, что в среднем христиане посвящают Богу 5 минут в день. I don't know how they came up with that number. Я не знаю, откуда у них взялась эта цифра в 5 минут. But the fact is that Christians don't pray enough. Но факт в том, что христиане не молятся достаточно. For different reasons. Ну, по разным причинам. Let's be honest, sometimes prayer can be difficult. Ну, давайте будем честными, да, друг с другом и вообще сами с собой в том, что молиться иногда бывает очень сложно. So my first question is, what role does prayer play in our lives? Итак, первый мой вопрос. Какую роль молитва играет в нашей жизни? Corrie ten Boom said something very interesting. Кори ten Boom. Кори Тен Бум, я не знаю, кто это, но вы, наверное, знаете. Э, и он сказал однажды очень интересную фразу. А, а это она! Ой, простите. Is prayer your steering wheel or your spare tire? Да, что для тебя молитва, руль или запасная шина? So that's a question we all need to answer today. И вот это вот тот вопрос, на который нам с вами сегодня нужно будет дать ответ. Because prayer is such an amazing privilege. Потому что молитва сама по себе — это великая привилегия. And very few of us really understand how wonderful it can be. И очень редко кто из нас, может быть, даже понимает, насколько сильной и действенной она может быть. Martin Lloyd Jones said, once said that prayer is beyond any question the highest activity of the human soul. Мартин Ллойд Джонс однажды написал, молитва эм, вне всяких вопросов, там нет перевода, да? «Э, молитва вне всяких вопросов является величайшей деятельностью человеческой души. Man is at his greatest and highest when upon his knees. Человек э, сам человек является самым лучшим, кем он когда-либо может быть для себя и для окружающих, когда он стоит на коленях. When he comes face to face with God. Когда он лицом к лицу встречается с Богом. And when we read in the Bible how often Jesus prayed. И мы с вами в Библии очень часто читаем о том, как часто молился Иисус. And the relationship he had with his father. Мы читаем о тех взаимоотношениях, которые у него были с отцом. We realize that prayer we we need the same relationship. И мы понимаем, что вот вот эта вот молитва, да, вот эти взаимоотношения это то, в чем мы нуждаемся. And that it isn't something boring. И молитва это не что-то скучное. So um, let's open our Bibles in Matthew chapter 6. Давайте откроем Евангелие от Матфея, четвертую главу. 6, Ой, шестую, простите, шестую. from verse 5 to 15. Э, С 5 по 15 стихи. So Jesus here is teaching his disciples about prayer. Иисус учит своих учеников о молитве. But before he tells them how to pray, he tells them how not to pray. Но прежде чем рассказать им, как надо молиться, он им сначала рассказывает, как молиться не надо. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. So Jesus is making a very strong statement here. Иисус здесь подчеркивает один очень важный момент. He says, if you want to know how to pray, Он говорит, что если вы хотите знать, как нужно молиться, don't look at religious people. Тогда не смотрите на людей религиозных. Um, he was talking about the Pharisees. Он говорил о фарисеях. And the Sadducees. Он говорил о садукеях. People who looked very religious. Он говорил о тех, кто выглядит, да, вот внешне people, очень религиозно. People of the church. Он говорил о людях в церкви. Everyone knew they were religious. Uh, и все знали, что вот эти вот люди религиозные. And they had a way of praying. И они молились определенным образом. And everyone knew they were praying. И каждый, вот любой, кто мимо проходил или смотрел на них, сразу мог понять, что они молятся. They did it to be seen by people. Они это делали для чего? Для того, чтобы их видели люди. They did it with many, many, many words. И они делали это, да, то есть они молились многими словами. And Jesus says, don't pray like that. А Иисус говорил, не молитесь так. Let's look at the next verse. Давайте посмотрим на следующий стих. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. And verse 7. Седьмой стих. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. So Jesus is saying, don't use a lot of words. То есть Иисус им говорит, не надо использовать кучу слов. He's saying, pray to your Father. Он говорит, молитесь Отцу своему. And we're going to talk a little bit more about that soon. И мы Очень скоро об этом поговорим подробнее. Jesus is saying, if you want to know how to pray, Иисус говорит им, если вы хотите знать, как молиться, don't look at religious people. Не надо смотреть на людей религиозных. Look at a good relationship between a father and his children. Просто посмотрите на взаимоотношения, на хорошие взаимоотношения между отцом и детьми. Pray to your father. И молитесь отцу своему. So Jesus is teaching that prayer should be from the heart. Иисус учит тому, что молитва должна исходить от, из сердца. He's saying that it should be sincere. Он говорит о том, что она должна быть искренней. It should be simple. Она должна быть простой. And it should be in humility. И она должна быть э, в смирении. And a, uh, uh, an open conversation with the Father. Что она представляет собой? Она представляет собой просто открытый разговор с отцом. And listening to your father. Не, не просто разговор, да, когда мы говорим, но и когда мы слушаем Отца. Because that is what prayer is. Потому что это и есть молитва. When we talk to God, когда мы говорим с Богом, and when we listen to him. и когда мы слушаем Его. And how wonderful can that be? И это на самом деле удивительно. Have you ever seen people who use a lot of words? Видели ли вы когда-нибудь, наверняка видели людей, кто очень много говорит? Вот прям из них слова потоком льются. And they use very religious words. И они могут использовать, знаете, такие очень-очень религиозные слова. And they have a certain tone in their voice when they start to pray. И знаете, знаете, даже у них интонация, да, вот тон голоса даже определенный, когда вот они молятся. They have a normal tone of voice. То есть есть обычный вот тон голоса, да, or э, a normal accent. каким они говорят, там обычный акцент может быть даже. But as soon as they start to go into prayer mode, Но когда человек переходит в режим молитвы, oh, brothers and sisters. О, братья, сестры. Да, начинается самое интересное. Аллилуйя. Да, yes. или там Аллилуйя, yes. в этом роде. So, in different denominations, people have different Words that I used to pray. <laughs> Ну, конечно, наверняка в разных деноминациях, да, и, ну, есть разные люди и разные слова, которые они используют в молитвах. And I think to a certain extent that's okay. Но я думаю, что ну, в некотором роде это даже нормально. Because we learn from each other. Потому что мы друг у друга учимся. Have you had people who taught you how to pray? Uh, ну, были у вас наверняка люди, да, которые учили вас, как молиться. And you most certainly pray like they do. И наверняка вы молитесь точно так же, как молится тот человек, который вас учил молиться. I've been to a church in Kazan. Я был как-то в церкви в городе Казани. And they all pray the same way. И они все молятся одинаково. They've got a wonderful church, wonderful people. Ну, чудесная церковь, чудесные люди. Боже, Боже, Боже, да. Боже, Боже, Боже. Oh <laughs> God, oh God, oh God, oh God. Uh, that's just the way they pray. Они просто так молятся. It's just, it's just how they've been taught. Ну, потому что их так научили. But I think we just need to scale down a bit in our prayers and just be very open and frank before our Father. Но ну, я думаю, нам с вами нужно просто, да, э, не обязательно да, лезть вот вверх по молитвенной лестнице, да, учиться молиться лучше, а немножко даже спуститься назад и просто молиться проще, разговаривать с отцом. Because it's a conversation with the Father. Потому что это общение, это разговор с отцом. Is it good to pray when you're on your own? Э, наверняка же проще молиться, когда вы сами по себе и никого рядом нет. Is it good to pray corporately? Ну хорошо молиться в одиночестве, но и также хорошо молиться вместе. Which one is more important? А что важнее вот из этих вот двух, молитва в одиночестве и в группе? What do you think? Как вы думаете? Jesus just said, go into your room and close Иисус the door говорил, and pray. да, зайди в комнату свою и закрой дверь свою за собой. And because of that scripture, many people think that, you know, we should just pray on our own. И знаете, вот именно из-за этого места Писания многие люди думают, что молитва молиться можно и нужно только в одиночестве. But just in the following verses, Jesus says, Our Father. Но дальше в последующих стихах Иисус говорит «Наш Отец». So he's talking about a prayer that we can pray together. То есть он говорит также и о той молитве, которой можно молиться всем вместе. And when we read, Jesus prayed with his disciples. И когда мы читаем Библию, мы видим то, что Иисус молился вместе со своими учениками. И когда мы читаем с вами о первой, да, о ранней церкви, они все молились вместе. So prayer is important. Full stop. Поэтому молитва важна. Точка. If you pray on your own, если вы молитесь, да, одни в своей комнате, If we pray together, или молимся мы все вместе здесь, it's к примеру, prayer. Это молитва. It is very, very important. Это молитва, и она чрезвычайно важна. And to be honest, и если честно, I learn so much um, from about prayer when I pray with other people. Я э, понимаю, ну и для себя я вынес очень многое о молитве как таковой, когда я молюсь с другими людьми вместе. So let's pray when we're on our own with God. Поэтому давайте молиться с Бог, молиться, да, и общаться с Богом а, один на один, когда мы в одиночестве в своей комнате. Но также давайте использовать всякую любую возможность, которая у нас есть, молиться вместе. Потому что молитва, молитва это замечательно. Let's go to the next verse. So this is where the famous part starts. Давайте прочитаем следующий стих, и вот отсюда начинается самое известное место Писания. I think that many of us know this prayer off by heart. И я думаю, надеюсь, по крайней мере, что многие знают этот, эту молитву наизусть. But Jesus didn't mean it for us to say as a formula. Но Иисус э, не предназначал вот эту молитву для нас, знаете, как вот зазубренную э, мантру. He gave this as a map for us in our prayer lives. Он э, дал нам эту молитву как карту, как руководство к нашей молитвенной жизни. So this is what Jesus said. И вот что Иисус сказал. Our Father. Молитесь же так, Отче наш. Our Father. Наш. In heaven, hallowed be your name. Сущий на небесах, да светится имя Твое. And just to help us understand this prayer a little bit more, И чтобы нам лучше с вами понять эту молитву, uh, we're going look at this prayer in two aspects love towards God and love towards people. мы с вами будем рассматривать э, текст этой молитвы в двух аспектах. Э, в аспекте любви к э, love for- our love for God. Yes. в аспекте нашей любви к Богу, да, и также в аспекте нашей любви к другим людям. So when Jesus starts the prayer by saying, "Our Father", когда э, Иисус эм, начал да, учить учеников этой молитве, какие первые два слова? Like I already наш. said, we are not alone. Как я уже сказал, да, мы не одни. We are praying together. Мы молимся с вами вместе. So when we pray, поэтому когда мы молимся, It shouldn't just be about me. А, молитва должна быть не только да, обо мне, обо мне, любимом и родимом. It should also be about us. Она должна быть обо всех, обо всех нас. We are the family of God. Потому что мы с вами семья, семья Божья. And not everyone can pray this prayer. И э, не каждый может молиться этой молитвой. Because not everyone, not everyone knows the Father. Потому что не каждый знает Отца. When Jesus says the word Father, когда Иисус употребляет это слово, he's using the word Abba. Да, вот это слово отче в оригинале это Авва. Which is um, to the word that we use daddy. И Авва, ну, в значении, если переводить на наш современный русский язык, ну, это, это папочка. And I think people were very shocked when Jesus used this word. Uh, и я думаю, что люди были поражены, когда они услышали, что Иисус использовал это слово. Знаете, он такой прям, ну, Because everyone knows that God is the Father in the sense that He created everything and everyone. Все знали, что Бог Отец в том плане, что Он сотворил все и вся. But when Jesus uses this word, Но когда Иисус использовал это слово, he's talking about a relationship that is totally different. он начал говорить о тех взаимоотношениях, которые абсолютно другие, они а, полностью отличаются от предыдущих. He is calling God his daddy. Он называет Бога папой. And he's teaching his disciples to pray in this way. И он учит своих учеников молиться именно таким образом. As a, as a child comes to his father. Вот представьте, да, когда ребенок приходит к отцу. That's the way we need to come to our Father. Именно так и мы с вами должны приходить к Богу. And understand that many of you have difficulty with this. Я понимаю, что у многих из вас может быть, ну, есть с этим некоторые трудности. Because of your earthly father. Из-за того, какие взаимоотношения у вас были со своим земным отцом. You don't есть. understand how how can I come to my heavenly father if this is the way my earthly father um, were. И вы э, не можете, да, и вы говорите, что я не понимаю вообще, как я могу приходить э, к Небесному Отцу так же, как я бы, может быть, общался с земным, потому что мой земной отец, он поступил вот так, да, или он общается со мной вот так, или относится ко мне вот так. But in this sense we have things the wrong way around. Но в этом смысле у нас как раз все и встало э, с ног на голову. We shouldn't judge God by our earthly fathers. А, нам не нужно с вами судить небесного Отца по примеру Отца земного. Но мы должны с вами смотреть на нашего земного отца в свете того, как мы знаем Отца Небесного. Our earthly fathers are not perfect. Наши земные отцы несовершенны. But they played a major role in our lives. Но тем не менее они сыграли очень важную роль в нашей жизни. But don't let the negative things from that relationship interfere with your relationship with the Father. Не позволяйте тому негативу, который, может быть, был или есть в ваших взаимоотношениях с земным Отцом, не позволяйте этому негативу определять ваши отношения с Отцом Небесным. Because God is perfect. Потому что Бог совершенен. He's the most wonderful Father you can dream of. Потому что Он самый лучший, самый чудесный, замечательный замечательный отец, о котором можно только мечтать. He's not like that father who wrote that letter. <laughs> Он не такой, да, как вот тот папа, который написал письмо своему, так скажем, будущему зятю. He knows us. Бог нас знает. He loves us. Он нас любит. He knows our every need. Он знает каждую нашу нужду и потребность. He knows what is best for us. Он знает, что для нас лучше. And he's ready to listen to us. И он готов нас выслушать. He's not too busy. Он не может быть слишком занят. He's never too late. Он никогда не приходит домой слишком поздно. And he's waiting for his children to talk to him. И он ждет. Он каждый раз ждет, когда его дети будут с ним говорить. You can tell your neighbor, your father is waiting for you. Повернись к соседу и скажи, папа тебя ждет. Your father is waiting for you. Папа тебя ждет. He wants to listen to you. Он хочет выслушать тебя. You know, the Bible uses the word adoption. Э, знаете, Библия очень часто, ну, в Библии используется это слово усыновление. Children who grew up with no parents. Э, ну, это вот да, усыновление или удочерение. То есть в английском это одно слово, которое mm. оба понятия охватывает. Да, mm. У нас два слова. Но будем использовать усыновление. А, вот есть дети, да, у которых нет родителей. So we were like that. И мы даже с вами были в некоторой степени we вот такими. Без родителей, да, в том плане, что мы отпали от Бога. We, we didn't know him. Мы не знали Его. We, we, um, we had sin in our lives. У нас даже грех был в жизни. We were very far from God. И мы были с вами очень, очень далеко от Бога. But because this Father loved us so much, Но благодаря тому, что Бог, как Отец, настолько нас возлюбил, he decided, I'm gonna make you my child. что Он решил, Он просто принял это решение и сказал, ты будешь моим ребенком. I will care for you. Я буду заботиться о тебе. I will talk with you. Я буду разговаривать I want с тобой. A relationship with you. Я хочу иметь взаимоотношения a real с тобой. Я хочу иметь настоящие взаимоотношения Because Christianity is a relationship. Потому что что такое христианство? Христианство — это взаимоотношения. you cannot talk to the Father without having a relationship И with him. разговаривать с отцом, не имея взаимоотношений, можно, но толку от этого не будет. So God decided he's going to adopt us into his family. И Бог сказал, что он примет нас, да, усыновит или удочерит нас в свою семью. And when he adopted us, и когда он принял нас к себе, he did a miracle in our lives. Да, нашим отцом, вот как как физическим, да, буквально, Он сотворил чудо в нашей жизни. He changes our hearts. Он изменяет наши сердца. And as the Bible says, He makes us new creatures in Christ. И как Библия говорит, Он соделал нас новыми творениями в Иисусе Христе. And now God says, you are not far away anymore. И сейчас Бог говорит, ты уже недалеко от I am bringing you into my house. Я взял тебя и я ввел тебя в свой дом. I'm bringing you into my presence. Я ввел тебя в свое присутствие. Now you can call me father. Теперь ты можешь называть меня отче. And you will be be my son and you will be my daughter. И ты будешь моим сыном, и ты будешь моей дочерью. What a wonderful privilege that is. Это, это честь, честь, которая была дана нам с вами. We have been adopted into God's family. Мы были приняты в Божью семью. And we have the right And I'm saying this with great humility to call God Father. И у нас с вами есть право, и я говорю это действительно с смирением перед Богом, право называть Его Отцом. I've got two children. Знаете, у меня двое детей. And I know I'm not a perfect dad. И я знаю, что я не идеальный папа. But when they talk to me, но когда они говорят со мной, and they say, Daddy, они говорят, папочка, I mean, they have my attention. И, и, э, только одно это слово уже привлекает все мое внимание к ним. Especially my daughter. Особенно дочка, <laughs> если ко мне подходит. And because she just doesn't say daddy, she says papichka or papul. Uh, даже- then, um, Даже не знаю, как это по- по-английски это перевести. Ну, so да. it's just words very То есть affectionate. это, вот, э, да, это слова, слова, которые э, выражают ее любовь. And and I just look at them and I know, you know, I'm I'm, I'm basically gonna do what they're gonna ask И знаете, я просто, когда они подходят ко мне, вот обращаются ко мне вот таким образом, я понимаю, что сейчас я для них готов на все. But God is a perfect God. Но Бог наш с вами, perfect он, Father. он совершенный Бог, и Он совершенный Отец. Sometimes he will say yes to our prayers. Иногда Он говорит «да» в ответ на наши he молитвы. no. Иногда Он может сказать «нет». And sometimes he will say later. А иногда Он скажет «потом». But he is a father who listens to us. Но он тот отец, который нас слушает. He's a father who cares for us. Он тот отец, который о нас заботится. And when we talk to him, И когда мы говорим с ним, we see his greatness. мы видим его величие. Our father who is in heaven. Нашего отца, который на небесах. Doesn't, that doesn't mean he's far away. Uh, но когда мы говорим «да, очень сущий на небесах», такое ощущение, что он далеко. But he is a God who is close by, close with us. Но на самом деле он недалеко, он рядом, он But all близко. к нам. authority is his. И вся власть принадлежит ему. He is the King of all kings. И он царь всех царей. He is the Lord of all lords. И он Господь всех господствующих. He owns everything. Он владеет абсолютно всем. He knows about everything. Он знает абсолютно все. And he is our Father. И он наш Отец. So let's go to the next verse. Давайте следующий стих прочитаем. Your will be done Uh, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе. So in this we say that God, you are perfect. То есть мы говорим, да, там Богу Бог, ты совершенный. And we want your will to be done on this earth as it is in heaven. И мы хотим, чтобы твоя воля исполнялась здесь на земле точно так же, как она исполняется на небесах. Do you see how this prayer starts? It doesn't start with my will, it starts with God's will. Видите, как с чего начинается эта молитва? Она начинается не с моей воли, да, не с моей собственной того, чего я хочу, а с воли Бога, с того, чего хочет он. When we pray, когда мы молимся, we are not the main attraction in this prayer. Мы с вами на самом деле не являемся пупом земли в этой молитве. God is. Потому что э, им является Бог. God is the center. Бог основа, да, центр средоточия всего. We come to him as to a father. И мы приходим к нему как к отцу. We worship him мы поклоняемся ему. Because he is so good to us. Превозносим его, потому что он так благ к нам. Because he's such a wonderful father. Потому что он такой чудесный отец. And we say, Father, you are the best. И мы говорим, отец, ты лучший. And we want your will to be done in this earth. И мы хотим, чтобы твоя воля исполнялась на этой земле. And we say, God, we are on mission with you. И мы говорим, Бог, и мы с тобой. В этом задании мы с тобой идем вперед. И мы спрашиваем, Боже, хочешь ли ты использовать меня в своих планах здесь на земле? Here I am. Вот я, я пред I'm тобой. Ready. Я готов. Потому что я хочу поделиться Твоей любовью с каждым, кто находится вокруг. I want people's lives to be better. Я хочу, чтобы жизни людей стали лучше. I want to see people the way you see them. Я хочу видеть людей так, как ты их видишь. Я хочу сделать, Боже, для тебя что-то великое в этой жизни. Чтобы больше и больше людей узнавали об Иисусе. So this is the way we start to pray. И именно так мы начинаем с вами молиться. With God. Начинаем молиться, смотря на Бога. will, His kingdom. Думая о Нем, да, чтобы Он был средоточием нашей жизни и нашей молитвы. And the next verse. И следующий стих. Give us today our daily bread. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. This is not a very spiritual prayer. Но вот это, да, молитва не такая уж она, не супер духовная. Это молитва, да, о том, в чем мы сами нуждаемся каждый день. Now, a lot of us, many of us, we don't pray for food every day. Ну, мы же с вами за еду, в принципе, ну, не каждый, да, молится каждый день. Не обязательно. We go to the fridge and we take food out of it. Ну, подходим к холодильнику, открываем, достаем еду оттуда. We have food to eat. У нас есть что покушать каждый день. But it also says here, give us this day our daily bread. Но здесь говорится хлеб наш насущный, дай нам на сей день. So we need to remember those who do not have food to eat today. Поэтому нам с вами нужно помнить о, то, о тех людях, у которых нет сегодня хлеба, им нечего есть сегодня. Our brothers and sisters who are in need. Uh, нужно помнить и вспоминать да, тех братьев и сестер, кто нуждается. But we can come to our Father with any need. Но мы с вами можем приходить к Отцу с любой нуждой. How many of you have needs? Э, у кого из вас есть нужды? When was the last time you prayed about it? И когда последний раз вы молились о своей нужде? когда вы приходили к отцу и говорили, папа, мне это надо. And it is good to come to God with our needs and not our greeds. И знаете, э, фишка в чем, что нужно приходить к отцу э, с нуждами, но не с жадностью. То есть не... need. Потому что иногда бывает, что мы с вами молимся, э, хоть, желая получить то, что нам в принципе особо и не нужно. And Бог дал нам свое слово. So let's get our, our prayers in line with God's word. Поэтому давайте как-то выравнивать вот свои э, молитвы вот с Божьим словом. But if we need a place to stay, we can pray for that. Но если нам с вами негде жить, да, или негде там остановиться или переночевать, Давайте молиться за это. Maybe you really need a car. You can pray for a car. Может быть, вам нужна машина? Молитесь за машину. If you need food, we can pray for food. Если вам нужна еда, у вас пустой холодильник, да мышь повесилась, молитесь за еду. If you need a job, we pray for a job. Если вам нужна работа, молитесь за работу. Dutch Sheets say the following. Don't worry, you'll see it. Сейчас мы увидим, что там говорится. Prayer is not a check request asking for things from God. It is a deposit slip, a way of depositing God's character into our bankrupt souls. Молитва — это не список вещей, которые мы просим у Бога. Это расписка о том, что мы получаем депозит Божьего характера в наши обнищавшие души. Yes, we can pray about our needs, Конечно, мы можем с вами молиться о своих нуждах, о своих потребностях. И мы должны молиться о своих нуждах и потребностях. Но когда мы молимся, происходит чудо. We become more like Jesus. Мы становимся более похожими на Иисуса. Birds of a feather flock together. А, как, ну да, есть такая фраза. С кем поведешься, так тебе и надо. If we look at our Father constantly. Или, ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Да? Поэтому нам с вами лучше смотреть на своего Отца и набираться у Него. If we look at Jesus, если мы с вами смотрим на Иисуса, we listen to our Father, если мы слушаем Отца Своего, we will become more like him. мы станов становимся более и более подобными Ему. So God is inviting us. Поэтому Бог, Он нас приглашает. He's inviting us into his presence. Он приглашает нас в свое присутствие. Says, I'm your father, I'm listening. И Он говорит, я твой Отец, и я тебя слушаю. Tell me what you need. Скажи мне, скажи мне, что тебе нужно. Tell me what you need. Я серьезно, я серьезно действительно хочу знать, что тебе нужно. Spend time with me. Проводи со мной время. And the next verse. И следующий стих. Forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Forgiveness. Прощение something we need constantly. Прощение — это то, в чем мы с вами нуждаемся постоянно. It's God, I just missed it. И мы говорим, Бог, опять я тут сел в лужу. I'm just in such a mess. А, Бог, я опять тут чего-то не то сделал. But that's a great prayer. Но когда мы молимся, да, и вот этой молитвой, она нам помогает. It's a wonderful prayer to pray, Father, forgive me. И это чудесная молитва, просто замечательная, когда мы можем прийти к Отцу и сказать, Отец, прости меня. Uh, и нам нужно учить наших детей прощать друг друга. That is so important. Потому что это настолько важно. What I try to do with my children. И что я стараюсь делать со своими детьми? When one hits the other one. Когда один из моих детей двинет другого. Or stole the other one's sweets. Or... Ну или там конфету сопрет или еще что-нибудь там утащит. Я пытаюсь вот им смотреть в глаза, да, и объясняю, что ты был неправ, это неправильно. Okay. Now look at your sister. А теперь вот, это, видимо, мальчики, как всегда, yes. да, что-нибудь <laughs> то делают, особенно двинут. И он говорит, вот, а теперь посмотри на свою сестру Tell her you're sorry. и скажи ей, что ты, тебе жаль. And not just sorry and go. И не просто так, прости, и пошел дальше. Say sorry that I stole your sweet. Просто посмотри и скажи, прости, пожалуйста, прости, что я украл твою конфету. And then she has to say. И я прошу ее сказать. Okay, I forgive you. Я прощаю тебя. And that is something, uh, it is real humility to do that. И знаете, э, для того, чтобы это сказать, и с одной, и с другой стороны требуется смирение. And we need to humble ourselves and say sorry to our Father. И нам нужно также с вами набираться, да, достаточно смирения для того, чтобы сказать Богу, да, своему Отцу, прости меня. Humility to forgive one another. И также нам нужно иметь достаточно смирения, чтобы uh, просить прощения друг у друга. And to forgive one another. И прощать друг друга. Okay, let's go on to the next point. We're almost finished. А, мы уже почти закончили. Так, следующий, следующий стих. Forgive us our debts, as we also forgiven our debtors. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Next verse. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Many times we pray when we're already in a mess, Очень часто, да, когда мы с вами молимся, мы уже с вами куда-то, так скажем, вляпались. but it will help us a lot if we pray this prayer beforehand. Но лучше до того, как куда-то вляпаться, тоже такой вот молитвой помолиться. Может быть, Бог нас как-то убережет, и мы с вами не найдем We приключений. Pray for God's protection on us. Uh, нам нужно с вами молиться да, о защите Божьей, о защите в нашей жизни. Мы знаем, и вы согласитесь наверняка, что мы живем в мире, который полон различных искушений. Some of you are in a relationship that is not right. Uh, может быть, кто-то из вас стоит в каких-то взаимоотношениях, и вы знаете, что что эти отношения неправильные. Stop it. Прекратите эти отношения. And some of you are playing with things that you don't need to play with. Может быть, кто-то с вами с чем-то заигрался, и играть с этим не стоит. If you're struggling with TV late at night, just throw the remote control away. Если вдруг вы не можете отлепиться от телевизора и ночами там до, до 5 утра сидите, смотрите какой-то сериал, выкиньте там, ну не телевизор, ну хотя бы Спрячьте куда-нибудь дистанционное пульт, I'm not пульт saying that watching TV is a sin, but э, it can be a temptation for many of us. Я не говорю о том, что телевидение, да, и смотреть телевизор это грех, но uh, телевидение может стать искушением для многих из нас. We need to know that we are as God's children. мы должны помнить с вами о том, что мы дети Божьи. God has got a perfect plan for us. У Бога идеальный, совершенный план для жизни каждого из нас. The devil also has a plan for us. Но у дьявола тоже на нас есть определенные планы. He wants to destroy and kill and steal from us. Что он он хочет? Он хочет убить, погубить, разрушить, вот все плохое сделать. So we ask the Father, Father, protect us from this. Поэтому мы просим, Отец, Отец, защити нас от зла. Don't lead us into that. Не введи нас в искушение. Not in the sense that God tempts us. Но ну, не в том смысле, да, что Бог искушает нас, нет. But that he will keep us out of trouble. Но в том смысле, что Он убережет нас от неприятностей. And the next verse. И следующий стих. Ну, у нас он один. For if you forgive а, men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. My first question to you today is. И помните, какой первый вопрос я вам задавал сегодня? What does prayer mean to you? Что значит молитва для вас? Is it your steering wheel or your spare tire in life? Ш- Что она для вас? Руль или запасная шина? When you pray, do you come to God as to a father Когда вы молитесь, приходите ли вы к Богу как к Отцу? in full trust? Приходите ли вы к Нему с полным доверием? The Bible says that when we come to God, we need to believe that He is and a rewarder of those who diligently seek him. Когда мы читаем с вами Библию, мы видим, что Бог говорит, да, что Он вознаграждает тех, кто эм, с усердием ищет Его. We know that God is our Father. Мы знаем, что Бог наш Отец. We know we've been adopted into His family. Мы знаем, что мы были приняты, да, усыновлены или удочерены в Его семью. And in that security we come to God in prayer. И в молитве мы приходим к Богу вот с этим ощущением безопасности и спокойствия. Like during praise and worship, someone said, "We are totally cleansed by the blood of Jesus, and we are righteous in His sight." Как во время прославления кто-то сказал, что мы очищены от всего, да, очищены Его кровью, и мы. Um, cleansed, yes. We are righteous in His sight. И что мы праведны, мы праведны в глазах Его we can come into His presence. Мы можем приходить в Его присутствие. And we can, we can talk to our Father. И можем говорить, просто общаться с нашим Отцом. The perfect Father. С совершенным Отцом. We can open our needs to him. Можем открывать перед Ним свои нужды, свои потребности. Anything. И мы можем открывать перед Ним все. We can talk to him about anything. Говорить с Ним о чем угодно. And he will talk to us. И Он будет говорить с нами we need to ask God for forgiveness. И нам нужно просить прощения у Бога. And forgive those who have sinned against us. И прощать тех, кто согрешил против нас. Because we know our Father has forgiven us. Потому что мы знаем, что Отец нас простил. It always helps me a lot when I struggle in forgiving someone. Знаете, когда мне очень сложно кого-то простить, мне это очень помогает. I just remember that God has forgiven me. Uh, for everything that I've done. Я просто вспоминаю, что Бог простил меня за все. За все, что я сделал, Он меня простил. And that makes it easier to forgive others. И тогда мне становится проще прощать других. And then we become more like our Father. И тогда, поступая таким образом, я знаю, что мы сами становимся больше похожими на Отца.